Aí, essa mina aí é chapa quente. Ela mexe com a mente. Ah, muito envolvente. Bem caliente, vai. Ah, que cê é nova do Bin Laden, parceiro. Ah, ah. Então vai segurando. Hum carente, muito carinhosa, meio maluca, muito gostosa, meio atrevida, muito safadinha. Na picadilha ela rouba sua brisa, curte romance com putaria, curte uns pega, curte a vida, fala que ama e fala que mete, mete, mete, mete. Mete uma de e mete o pé no cafajeste, gosta de causar e de chamar atenção. É tum dum dum dum dum dum dum vai pro É tum dum dum dum dum bate no chão. É tudo tum tum tum tum tum tum tum, vai popozão. É tudo tum tum tum tum tum tum tum, bate no chão. É tudo tum tum tum tum tum tum tum, vai popozão. É meio carente, muito carinhosa, meio maluca, muito gostosa meio atrevida, muito safadinha. Na picadilha ela rouba sua brisa, curte romance com putaria. Curte uns pega, curte a vida. Fala que ama e fala que mete, mete, mete, mete. Mete uma de chonadinha e mete o pé no cafajeste. Gosta de causar e de chamar atenção. É tum dum dum dum dum dum dum dum vai, cocôzão. É tum dum dum dum dum dum dum dum chão. É tundo, dum, tundo, dum, tundo, dum, tum, vai pro É tundo, dum, tundo, dum, tundo, dum, tum, bate no chão. Parece até um furacão, mas independente. A mina do cabelo longo é toda sorridente, atraente. Onde os marmanjos pós, ah, tá de boca aberta. E sabe que ela gosta do quê? Quer de causar e chamar atenção do dom tom do dom tom do dom tom vai popozão é tundo do dom tom do dom tom do dom bate no chão é tundo do dom tom do dom tom do dom tom vai popozão bate no chão